Hola, bona nit, un dimecres més. Benvinguts a Estat Emergent, el programa on escoltem la música que ha inspirat els músics que ens envolten. Com sabeu, emetent des de Nou Barris al 107.1 de la FM i per la resta del món en directe a la plana web de la ràdio www.radiorsk.info. També ens podeu trobar al blog d'estatemergent.wordpress.com on hi tenim penjats els programes anteriors i per tant els podeu escoltar en qualsevol moment i també ens podeu fer m'agrada al Facebook i allà doncs, veureu tota la informació que anem, que anem penjant sobre el programa, sobre els grups que entrevistem, sobre coses que passen pel barri o simplement sobre coses curioses que ens interessen. Avui dimecres 13 de març ens acompanya un altre grup dels participants al Motor Music Festival que continua sonant cada divendres a diferents equipaments del barri. El proper divendres 15 li toca al Casal de Joves de la Guinaueta amb Víctor i Marela i Darip i des d'aquí, des de la ràdio, com sabeu, donem suport a aquesta iniciativa i estarem allà doncs, fent de jurat i així, doncs, si, si hi aneu, doncs ja, ja ens veurem. Avui, però, ha estat emergent, entrevistem un dels grups que va tocar la setmana passada junt amb Inhuman Creation. Ells són els Chonders i el casal de joves de Roquetes van sonar així. Així. escoltàvem els Chonders eh, al <laughs> casal de Roquetes que van tocar la setmana passada, versionant els mojinos escocios amb aquest tema No tenemos prisa. Els Chonders són el Xavi, el Dani, l'Aitor, Endica, un altre Dani i el Javi. Avui han vingut quatre d'ells sis. Bona nit, benvinguts. Bona nit. Hola. Bona nit. Vol dir alguna cosa, Chonders? <laughs> eh, pues sí, sí. Curiosamente tiene tiene su historia. <laughs> Eh, Andaban. Hace mucho tiempo eh, nosotros hablábamos de una manera muy rara y todo lo acabamos en er. No sé por qué, eh, tampoco. O sea, cuando hablamos de alguien era muy simpático, era muy simpatiqueter, ¿sabes? Y, cuando alguien iba así muy desaliñado, pues era un vagabunder. ¿vale? Estas se ha mantenido hasta ahora. Esa palabra vagabunder siempre ha estado ahí. Y de hecho, una canción próxima va a ser sobre un vagabunder. Eh, y la gente que era muy así, muy cachonda, pues era un cachonder. Y, pero claro, el K no sonaba muy bien y le quitamos el K y, ya está. Con chonder. Un chonder. Da, cachondos. Sí. Sí, sí, sí. <laughs> De guasones. O del otro. Mm, de guasones, de guasones. <laughs> Els Chonders, doncs, volíem destacar que son un grupo super, super emergent, el mes emergent que, que hem tingut aquí el programa. Fa poc més de mig que, que toquen. De fet, doncs, hem hagut de posar la gravació del concert perquè ni tan sols heu tingut l'oportunitat de, de gravar cap dels vostres temes. Tot i amb això, ja, amb, amb aquesta és la segona entrevista que us fan aquí a la ràdio. També vau tenir ocasió de tocar l'Ateneu de Nou Barris en un concert solidari i amb això doncs, ja vau complir el que dèieu que era una de les vostres metes, que era tocar l'Ateneu. Sí, bueno, uh, no només nostra, sinó de, de, dels grups del barri, dels grups de la zona, sempre quan et diuen de tocar l'Ateneu, dius, hòstia, Ojo. Està, és l'Ateneu, <laughs> l'Ateneu Popular del districte. Tela. No, està bé. Quina és la següent meta després de l'Ateneu? Wembley. <laughs> de l'Ateneu a Wembley. Pot ser un títol per un disco següent. <laughs> Els definió definiu el vuestro estil com a rock show? Això vol dir que li doneu molta més al show que, a la música? Bueno, eso lo decide la gente, ¿no? <laughs> Sí. Quizá el concierto te gusta o por el show o por el, por el rock, ¿no? Que lo dudo, pero lo bueno es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Por eso es el rock show. Pero, pero sí, el show es muy importante en el, en el grupo y en el concierto, claro. Es base. <laughs> I en què es basa el show. <laughs> Siempre es bastante improvisado. He vist, eh... he vist unes fotos que sortiu així com <laughs> unes sí, bueno, pandes i clar, unes saps disfresses així és, que... Lo de, les disfresses, lo de les disfresses és forma part del show, ha anat evolucionant lo, del, lo dels caps de panda i aquestes coses. Això és, és cosa meva, bueno, cadascú té, té la seva raó per disfressar-se com es disfressen, no, no ho posem en comú, simplement cadascú més o menys. I a mi en el grup, nom artístic, com vulguis dir-li, sóc Mel Sin Cabeza. Llavors vaig començar a fer-me... Bueno, a anar demanant caps de, de diferents animals. Vaig fer el concert de l'Ateneu amb un cap de pollastre i l'últim... Bueno, i l'últim era una mica més tribut a mi, perquè a mi pel barri em diuen panda, i vaig dir, hòstia, un cap de panda... Trae és, és difícil tocar amb el cap posat. El cap és més per les fotos i pel, pel guarreo d'abans de, de, de començar que, que més per tocar, però... No sé. <laughs> S'ha de veure, s'ha de veure. Sí, Dit això, doncs entrem en matèria. Estat emergent, com sabeu, els grups venen a, a donar-se a conèixer, però també ens interessa anar una mica més enllà construint doncs, un programa al voltant de, de les influències musicals de, dels grups que portem. En el cas dels Chonders hem dividit els vostres referents en tres grups, com si diguéssim. Hi hauria el bloc local, el bloc nacional i després les superbandes internacionals. Comencem per lo que tenim més proper. Com us han pogut influenciar els músics del barri que em comentàveu com Mateòlica o El Pogo del Organillo? a ver, eh, el grupo se empezó, hace, empezó a pensarse hace mucho, mucho tiempo porque nosotros teníamos unos amigos que tenían un grupo que se llamaba Último Calo que tocaban ska. Yo. Y, y su, rock, su, manera de hacer los conciertos, lo bien que nos lo pasábamos, nos, nos mucho a, hacer nosotros uno. Y, y, gente como Mateolica o el Pablo Organillo son gente que son muy, muy chonders, <laughs> son muy, sus conciertos son muy fiesta. Y, por supuesto, esos grupos son los que nos han animado mucho porque también en nuestro barrio a la gente le gusta mucho ese tipo de grupos. Y, y para nosotros nos parece ideal eh, abrir un grupo así después de ver el éxito que tiene, por ejemplo, Mateólica, que para nosotros es un dios. <laughs> Más, más dios es el Pogo. Eh? <laughs> el Pogo también. ¿eh? que en tot Doncs ja que defini us definiu com a amants del show, hem decidit començar parlant d'una dona que també li va bastant el rotllo del show i gràcies al seu show és qui és i, i viu, i viu d'això, del show. Parlem d'Alaska, personatge que s'ha rellençat darrerament gràcies al reality show, valga la redundància, de la MTV, on s'exposaven públicament les excentricitats d'ella i el seu peculiar marit i suposa encara día dia d'avui doncs, una icona súper superpotent. como a fans Alaska, ¿os agradaba el programa de la MTV? Por supuesto. Yo Yo lo veía en directo. <laughs> Ha tardado como no, no. en contestar. Deja hablar a los otros, ¿no? Es que además hay que decir que, Alaska es la superdiosa de nuestro cantante principal, eh, Aitor, que, que, desde el primer día quiso meterla en, los chonders, decir, en canción, ¿no? Eh, y no puede estar aquí, pero seguramente él hablaría mil cosas de Alaska, pero bueno, sí, que, hablen los otros. ¿y al programa os agradaba entonces? Sí, sí, sí, sí. Yo lo veía en, la página web, y las repeticiones y todo. Sí, sí, me lo sé de memoria, de hecho. Yo no lo veía, yo, yo no lo veía. O ¿eh? es una cosa de algunos componentes del grupo Alaska como música, ve pero el programa Dani no firmas no? yo no firmo. Yo tampoco. Yo soy más de maricón y tontito de música luz. Doncs escoltarem a l'Alaska, que, bueno, com sabeu, ha tingut mil èpoques diferents. Va sorgir d'entre la moguda madrilenya dels 80, formant part d'un grup mig punk que es deia Caca Deluxe. Després va, va formar Alaska i los Pegamoides, culpables del hit Bailando, que estàvem escoltant, bueno, encara, encara sona. Després la banda es va reestructurar donant lloc a l'Sky Dinarama amb el famós A qui importa i ja més cap a partir dels 90 doncs, com a Fangoria, que és ja el rotllo més electrònic. Amb quina època us quedaríeu? Uf, uf, molt difícil, eh? Yo es que no, no he ido a escuchar Alaska. ¿Quién es Alaska, no? <laughs> no, no. <laughs> ¿Quién es este No, sí, sí, me gustan canciones, pero no, no, he seguido la discografía ni nada. Así que tampoco sé, sé muy bien todas las etapas. La última época, seguro. Esa es la mejor porque tiene, es el refrito total de todo. Refritazo. Tendría que haber venido el en todo caso a, a opinar bien de este tema. <laughs> Bueno, nosotras ens una mica enrere y os posem un tema de las y los Pegamoides, Terror en el hipermercado. Oh, oh. Mi favorita. <laughs> Buena canción. Empujando mi carrito escoltàvem Alaska i Los Pegamoides amb aquest terror en, en el hipermercado que se sentia així bastant, bastant antic, no? Tema antic. Do, I molts també recorden Alaska doncs, pel mític programa de Televisió Espanyola, quan Televisió Espanyola era, era l'únic canal que es veia amb la bola de cristal. Jo ja no ho vaig pillar gaire, imagino que vosaltres molt menys. Però... Tu, Marina, sí que ho vas pillar de ple, no? Bastant, de ple. <laughs> bueno, era molt, molt petitona, eh? però... Bueno, seguia, bueno, bueno, bueno, <laughs> bueno. bueno, <laughs> no tan petit, no. <laughs> doncs... Qui també apareixia en els videoclips de La bola de cristal de tant en tant era Loquillo, en la seva primera època. Loquillo és un altre dels referents d'algun de vosaltres, em comentàveu que de l'Aitor, però tu també, Dani, no? Sí, sí, sí. Bueno, jo, jo lo de Loquillo ho porto molt més de, de costat, més per, per mon pare i per amics com, com Bess Lightor. El vaig anar a veure a la Mercè fa, no sé si dos anys o, o tres. Però... Ojo. No es, podria, no es podria dir que és gaire <laughs> referent musical meu. És simplement que, que té que veure. I ja està. Doncs de la icona del pop de... que és Alaska passem a un personatge d'aquí, és del barri del Clot, associat al Partit Comunista de Catalunya del seu dia, i més tard doncs, s'ha doncs, convertit en un personatge, si més no, incòmode per, per alguns sectors. En qualsevol cas, Loquillo va ser la imatge de la rockstar de, del nostre país, convertint-se doncs, en un ídol més enllà de, de la música ja ens has comentat que la influència doncs, et ve igual dels teus pares o sí, eh, més, et, ve més de, pare. et ve de costat. Aquesta és una expressió que no havia sentit mai. És una influència que et ve de costat. Sí, no és, no és que hagi seguit la discografia, sinó que eh, igual jo sentia alguna cosa, però mon pare li agrada molt posar música així a l'atzar i, i Loquillo és un grup que... Bueno, Loquillo i Los Trogloditas és un grup que sempre Recurrent. està... Sí, bueno, és de la meva infància. Molt bé, doncs escoltem Loquillo amb La mala reputació. no tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Continuem, doncs, en el bloc de referents propers dins del que, del que és Catalunya, si més no. Potser els qui la gent més associa amb vosaltres, ja que toqueu algunes de les seves cançons, com dèiem al principi, són Mojinos Escocios. más que algunas la mitad o más. <laughs> es que es lo mismo, el, el, cantante es el que, el que mete toda la influencia y claro, por, es, por él pues tocamos, no sé, seis o siete de, los mojinos. Y personalmente yo antes, antes de esto apenas los escuchaba. Y no sé. Yo los odiaba. A mí me encantaban. Pero también. Yo desde que toco me gustan bastante. Aparte de, de por tocar sus canciones. Mojinos Escocios, que sonen ara mateix de fons, un grup de Mollet del Vallès que a mitjans dels 90 va guanyar popularitat gràcies a un programa de ràdio que els va donar molt de suport i també a la revista El Jueves i que va arribar fins i tot a tenir la seva pròpia cançó de l'estiu amb el Show Show, Déjame que t'acaricie, doncs... <laughs> <laughs> Escoltem Mojinos Escocios ama el tema las niñas de la Salle. Vamos al campo, vamos de excursión, vamos cantando porque mola mogollón, vamos contenta, vamos radiante, una van detrás y otra van Dinos que dins del seu repertori han versionat a grans del hard rock i del metal com Deep Purple, ACDC o Jimi Hendrix, però que també han homenatjat a Jethro Tull amb el nom del seu, per exemple, del seu segon disc, Demasiado perro para trabajar, Demasiado carbo para rock and roll, quan el disc de Jethro Tull, recordem, era Too old to rock, eh, Too young to die, potser sigui en els tocs de blues on Mojinos i Jethro Tull trobarien el seu punt en comú. Què en penseu? Bueno, mentre tu penses et diré que es diu picardies, el que deies abans, que em preguntaves. <laughs> el que es posen les dones per, es diu un picardies, ara ja ho saps. És que els, els xonders doncs, surten disfressats a l'escenari i ara ens estaven explicant no? doncs que la manera com decideixen quines disfresses es posaran doncs és a que no hi huevos de puntos suspensivos, no? Llavors, bueno, la propera, si és un picardies, doncs us vindré a veure. No hay huevos. Me lo pondré. La pregunta era el punt en comú entre, entre Mojinos i Getro Tull. És que realment la pregunta ens ha pillat a tots en, en bragues. En no en picardies. picardies. En picardies i en bragues. No, he, he sentit algo de Getro Tull, però més per amics i sí, potser sí. És que jo tampoc els hi trobo gaire similitud, realment. Trobo, trobo que són dos grups diferents. Però és un grupazo, ¿eh? Ets rotul. Hombre, sí, és de, és de renombre, però no vas a mentir. <laughs> jo, no, jo no he seguit la discografia. Veig que ha sigut tu, Xavi, el que el deus haver posat a les influències. Qui l'ha ha puesto? ¿Quién ha sigut? Ha sido nuestro bajo, seguramente. Ha sigut el mateix que ha posat a Leticia Sabater? No, no, no, no. lo he puesto yo. Jo, jo crec que ha sigut més el <laughs> baixista, que no hem parlat gaire d'ell, és un, és un noi així força clàssic és, és, és el nostre baixista i li agraden, li agraden grups, rotllo Led Zeppelin, Pink Floyd, Retro Tool, li agraden grups que, que els escoltes i dius, hòstia, això és un grupazo, encara que no l'hagi sentit mai, però que pel nom es ven. Doncs escoltem-los un altre dels grups que, bueno, que encara que ho hagi posat ell, doncs, bueno, entra dintre dels, del vostre top 10 com a, com a grup. Clar que sí, pobre. Grup de rock anglès que porten tocant des del 67, 21 àlbums a les seves esquenes i que, com comentàvem, tenen un estil peculiar que els crítics han etiquetat com a blues progressiu i sona d'aquesta manera. So come on, i have a whistler. I have a pipe and I come to play. Get ready upon the whistler. I whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day. escoltar amb Jetro Tull i amb ell ja entrem en el bloc de les vostres influències de superbandes internacionals. Jetro Tull i la seva experimentació instrumental va trobar també sinergies amb un altre dels músics que també us ha influenciat. Em refereixo a Michael Field. <laughs> Michael Field... Eh... Hola Dani, te saludamos desde aquí, gracias por tus influencias. <laughs> No, Michael Field, qui més qui menys, sempre hem, hem intentat bueno, treure'ns alguna cançó de Mike Oldfield, almenys si toques la guitarra o... I és, és un gran músic i, i Tubular Bells, pues, el nostre baixista va tindre una època i continua tenint, en certa manera, una gran època amb, amb Mike Oldfield, amb samarretes de Mike Oldfield i, i Mike Oldfield a tot és un músic que va, va sorgir als anys 70, però que va tornar al capdavant de les llistes d'èxits gràcies a que la cerimònia dels Jocs Olímpics de, de Londres d'aquest estiu passat doncs es va oferir una, una anèssima versió del mític, del mític Tubular Bells que durava, jo què sé, la vida, 12 minuts o per ahí. Quantes variacions deu haver fet aquest home? De, de Tubular Bells? pues desde, sin, sin contar la peli del exorcista mm, Ah, és veritat? Un monton. Ostres. N'hi ha, ha de tot tipus i n'hi han directes amb una orquestra i n'hi han... És... Sí, com sigui, quan un sent campanes ho associa, <laughs> sens dubte, a Michael Field. Els crítics musicals al llarg de la història s'han fet pols per definir el seu estil i dubto realment que, que ho hagin aconseguit i potser doncs, jo crec que de vegades doncs, no cal definir-ho tot o classificar-ho tot i posar-ho dintre d'una teoria i d'una racionalitat quadriculada que també s'ha d'aprendre doncs, simplement a, a sentir i a, i a disfrutar. Sentim ara Michael Field no amb Tubular Bells, sinó amb Moonlight Shadow. que volies comentar de Michael Field? Oh, res, que, que aquesta cançó, de fet, vam fer una, una versió amb, amb un grup que, que vaig fer amb el, amb el Panda, quan ens... Conmigo. Quan era amb Cadillac, que ara, bueno, que ara són els Penguins, no? Sí, és, és una evolució. Acabó evolucionando a los Rock for Penguins, otro grupo participante del Motor Music Festival, que también compartimos bajista Veig que això és molt endogàmic, eh, lo del Motor Music Festival. Sí. Todos, estáis, Somos... todos con todos, ¿no? Sí, Un poco. Sí, sí, sí. Bueno. Todos de casa. Bueno, som, per, estem en un, en un districte que tots els casals i tot pues, és una mica un, un club. Ja està? La teva aportació eh, sí. s'ha acabat. Ah, no sé, bueno, això que, que la tocàvem i que estava tot flama, jo què sé, sí. Tampoc <laughs> això. flama de Michael Field continuem amb una superbanda de genis musicals també de, dels 70, uns altres grans del rock britànic que també van destacar per la psicodèlia i la experimentació sònica. Parlem de Pink Floyd. Qui és el que ha posat Pink Floyd? Perquè us, us aneu passant la pilota en plan, esto l'has puesto tu? Qui ha sigut? Seré, el, el Dani, el, el bassista. <laughs> el de Michael. És que tindríem que haver-los portat, però... però... Està, està malalt. Està malito. Volia vindre. Però bueno, no des d'aquí un, un petó i li posarem doncs, la, la seva banda. I també era la banda preferida de, doncs, del moviment underground que va, que va aconseguir doncs, sortir del moviment underground com moltes altres i acabar doncs, a, les llista, a les llistes d'èxits dels Estats Units. Un grup molt crític amb, amb el sistema. Recordem la pel·li The Wall, no sé si sí. l'heu vist. Sí. Potser... Opina un poco, indica Es que yo tengo un problema con Pink Floyd. A, mí no me gusta. Vale. Vale. Porque yo creo que. Bueno, a ver. No es que sea una copia, ¿eh? No, no hablo de copias. Pero su película está muy inspirada en otra película de los Who, que son los que de verdad valen. Ya está, ahí, lo dejo. <laughs> Criticaza. que els Who son els que a tu. Sí, sí. Bueno, després en parlarem de... <laughs> En tot cas, doncs, volia comentar doncs, que el seu disc Animals estava inspirat en la, en la rebel·lió a la granja de George Orwell i, de fet, li, li dedica un tema a cadascun dels actors d'aquesta metàfora de, que fan al sistema capitalista doncs, amb els porcs, els gossos i, i les ovelles. El, els Chonders us hem vist en fotos amb el logo de Nou Barris Cabrejada així de fons. Ah, el logo de Nou Barris Cabrejada. I teniu alguna... Re redoble de tambores el vaig fer jo. El vas fer tu? Sí, jo sóc el dissenyador que n'hi ha darrere del logo de Nou Barris Cabrejada. Carai, quin... per això n'hi ha... No, el concert és que el, el, el concert d'aquell del Casal de Barri era el, el, diguem, la, la festa prosperitenca, bueno, no sé com se li ha dit aquest any, però vam sortir, crec que va ser a Vanguardia i es va relacionar amb el moviment de Nou Barris i bueno, ja es va aprofitar i com s'havien fet els, els plotters de les pancartes i tot el rotllo, pues, es va posar darrere. No, no tenia res a veure amb nosaltres, amb els xonders, com a xonders. Sí, el tema aquest de la censura nou barris t'estan censurant el teu logo directament. Per això abans m'estaves fent la conya de la censura i jo no ho estava pillant o no? O no tenia res a veure? No, no, no. <laughs> Ah, vale. Lo del meu logo, bueno, és una història a part. Jo també tampoc mm, tampoc sóc cap professional, simplement em van demanar un logo al Casal de Prospe i jo el vaig fer encantat, no n'hi ha cap problema. I a part d'haver fet el logo, teniu alguna, alguna relació amb el... Bueno, ens, ens cabreja que ens, que ens retallin com a tothom, suposo. És més una cosa en contra de la crisi que n'hi ha ara a Barcelona i també al nostre barri al nostre districte, que és nou barris, i, i per això... Jo em sento identificat una miqueta, però per, per això, perquè ens afecta a tots. Jo, relacionat con el logo, hago un llamamiento al batería para que haga el logo de una vez por todas, porque vamos siete meses. Al no... logo vostre dels sí. Chonders. Sí, això em sembla que ho he vist al Facebook, ¿no? Pot ser? Sí. Ho he llegit ser. en algun lloc. Sí, pot ser. Porque el tío bien que hace logos para, para otras causas, pero para nosotros no. Home, s'ha fet famós el logo de No Barris Cabrejada. Bueno, y el nuestro también será famoso. Eso <laughs> no hay que dudarlo. Molt bé, doncs escoltem els Pink Floyd amb Cram Link Land. Escoltàvem Pink Floyd, un grup que va seguir l'estela de, dels Beatles, un altre dels grups que ens poseu com a vostre referent. Què pot dir-se dels Beatles que, que no s'hagi dit abans? <laughs> Vamos. Que està muy flama. Que, o sea, es que todo está dicho ya. Son los mejores. <laughs> es que ni Rolling Stone ni nada. Hombre, los Rolling Stone son nadie al lado de los Beatles. Eso sabe todo el mundo. ya está. O sea, los Beatles. Eh, no es mi grupo favorito, pero hay que reconocer que es el mejor de la historia. Ya está, solo eso. Y estuvieron muy poco tiempo juntos, ¿eh? Pero oye, tocaron todos los temas y se fueron a casa con el trabajo bien hecho. no como los Rolling que siguen tocando ahí y que no, no saben que ya tienen que estar retirados, pero no, no, ellos no. Criticazo. No, no, no, pero que tampoco me importa, los Rolling también me gustan, pero los Beatles mucho mejores. Yo no estoy de acuerdo con respecto a lo de los Rolling Stones. Son, a ver, sus satánicas majestades no puede nadie meterse con ellas. <laughs> O sea, pero es que ni de broma. Y no tienen, vamos. O sea, que son los mejores i punto. Va a haver bulla. Bueno, jo potser sí que m'atreviria a dir doncs, que els Beatles, no sé si són millors o no, però potser seria un dels grups més aclamats doncs, al llarg de la història a tots nivells. Va ser capaç doncs, de generar modes, fins i tot llegendes, encara que sigui a, a costa de l'assassinat de, de Lennon. Els seus temes són constantment rematxacats per, per la, les emissores de Ràdio Fórmula, també per M80, que comentaves <laughs> abans. I supos, no sé, crec que generació rere generació doncs, troba alguna cosa en els, en els Beatles que fa que, que mai passin de moda. Sí. Sí, sí. Mm. vale, <laughs> no, ens, hem, ens, vam, vam fent que sí. N'hi ha hagut un moment de quin habla, quin habla. Ha passat un àngel. <laughs> no sé, mm, què més n'hi ha a dir després de, de la gran sentència d'aquí de, <laughs> de l'Andica? Res més a dir. Jo també penso que és un, és un gran grup que, com, com bé has dit, ha generat més que aclamació, també molta llegenda de fons i, i, bueno, i, molt, i tot el tema també de, de cartells i de, i de les portades, tot, han, han passat a la història i han, i han fet moltes variacions també de, de fotos que s'han fet als Beatles. Ho dius per la Bay Road o, per sí, exemple... Ho dic, ho dic per la Bay Road i després també el, el Yellow Submarine, també tot l'estil de dibuix ha portat molta... Molta cua. Molta cua. I jo el que associo també molt amb els Beatles, quan penso en els Beatles em ve la imatge de les fans histèriques estirant-se de, dels cabells. No sé si el fenomen fan hauria començar amb els Beatles, no, segurament potser abans amb l'Elvis o un d'aquests. Vosaltres, què? Tema fans? Com, com ho porteu? Moltes. Moltíssimes. <laughs> Son una amiga mica tímids, aquí dos, dos microaficionados y dos que no y Y ens... no volem Habla, Xavi, por favor, opina. Fans, fans, no, no creo que tengamos aún. ¿Grupis? No, mujeres no. lo que, lo que tenemos la capacidad de traer a mucha gente al concierto. Eso es verdad, porque puede ser que, que entre todos nosotros tengamos bastante esa emoción común, pero también hay mucha gente de nuestro entorno que no, que nos, o sea, que, que los otros no lo conocen y se lo podemos decir y vienen a los conciertos. Por ejemplo, yo en, el último concierto había bastante gente. Bien es cierto que la mayoría eran de San Andreu y cosas así, pero yo se lo dije a bastante gente que, que no era del instituto y, y, vino. Yo no me lo esperaba, yo pensaba que, que iban a a pasar y no vendrían, pero finalmente vinieron y no sé, yo, yo me divertí porque vi bastante gente y bailando, que es lo cuenta, que, se diviertan. Y no sé, yo, yo creo que, el tema fans aún no, no hay fans verdaderos, pero, pero yo creo que, que empieza a verlos. Hombre, fans verdaderos, yo, te digo, sí que hay, porque por ahí, por la parte de Buen Pastor, tenéis. <laughs> Y, el hermano de Indica y el hermano Indica. Sí, las familias son nuestros mejores fans y, están en, la mayoría de conciertos. Hemos hecho tres, la mayoría pueden ser dos. <laughs> sí, no, pues eso, que por allí, por Buen Pastor, tenemos eh, toda mi familia. Que, bueno, que el último concierto, bueno, y en el primero también se lo pasaron muy muy bien. De hecho, mi tía no paró de reírse durante todo el concierto. No sé si por no, si se ría de nosotros o de porque le estaba gustando realmente. Esa, esa es la magia también un poco de, de los chonders. Y a nosotros nos da igual, de hecho. O sea, es un poco. <laughs> Mira, no sabes si se ríen de ti o contigo, ¿no? En todo La caso... cuestión es que se rían. <laughs> Punt. doncs escoltem els Beatles, ara sí, amb Lucille. Lucille! en la mateixa línia, no ens movem d'època, ni de país, ni de gènere. Seguim amb rock britànic sorgit entre els 60 i els 70. I si hi va haver una banda que va anar paral·lela als grans Beatles, aquests van ser els The Who, ja T'estem preparant el micro perquè puguis fer el teu speech, agafar aire. van començar a sonar en ràdios pirates, van patir modificacions de tot tipus combinant diferents estils, van començar com a banda de Dixieland, molt influenciats també pel rhythm and blues americà de l'època, i finalment, amb un canvi de manager, van començar a fer-se populars entre els molt anglesos. Sens dubte, però, el seu distintiu és la destrucció d'instruments del de, del de l'escenari que es veu que va, va sorgir de, de forma accidental i van acabar doncs, per convertir-ho en un costum que potser va ser una de les <laughs> coses que els va ajudar sense desprestigiar la, la seva música, però aquest fet imagino que els hauria ajudar doncs, a distingir-se i a fer se a fer-se un nom que els diferenciava de la, de la resta de bandes. Bueno, <laughs> Estamos hablando de la mejor banda de la historia de la humanidad, pero tranquilamente, ¿eh? Bueno, los Beatles son los mejores, pero es que los Who están en otro planeta ya. Eh, que es que no sé qué decir de los Who, es que <laughs> me dejáis... Eh, lo bueno que tienen los Who, pues, no solo ya el romper guitarras y todo, es una evolución de música siempre, ¿sabes? O sea, que tú lo escuches y te parece antiguo, pero pones al lado las músicas de esa época y siempre están por encima musicalmente hablando. Eh, ellos eh, inventaron, entre comillas, el Dolby Surround. <laughs> no sé si lo conocéis, pero es muy famoso. Y, y por eso siempre están por encima musicalmente, si es que son los mejores. El, hecho de que rompan guitarras es una tontería. Pues, <laughs> pero bueno, también está muy interesante. Pero era, era, era un fet distintivo, por sí, sí, sí, sí. ejemplo, y Saunders, quin fet distintiu pot tenir d'entre les, les altres bandes de Nou Barris? La falta de vergonya. Menos en mi cas. Menos en, en el caso de aquí, los dos, en el Xavi caso y Javi. de, de Kurt Cobain, de los Chonders. <laughs> <laughs> No, sí, la, la falta de vergonya. Bueno, sempre sortim disfressats, sempre mai ens importa realment o, o et rius de nosaltres o amb nosaltres, però sempre et rius i no, no tenim cap tipus de, de reparo amb això. No, no us creieu que si us veniu a riure de nosaltres us farem un feu. Doncs pues, pues mira, mentre no ens tireu res i ens feu mal, si us ho passeu bé, endavant. Escoltem, doncs, els The Who amb Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies but my dreams they are as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back as hard. be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never. destacar <laughs> que os ha sonado como si fueran dos canciones distintas, pero es la misma. O sea, es la genialidad de los Who, ¿no? <laughs> Que, parece que son dos, pero es una. Y por eso se les llama ópera rock, que es lo que hacían ellos, que llegaron incluso a llenar una sala de ópera que estaba prohibida para conciertos de música, pero para ellos sí que se la dejaron porque, porque ellos hacían ópera rock, que es distinto, y con una misma canción te hacen una historia entera. De hecho, tienen un, un par de CDs, sobre todo uno muy importante, que es Tommy, de coalición una película que luego Pink Floyd sacó ahí ideas. <laughs> Eh, eh, que es todo una ópera rock, una historia tremendamente extraña, pero genialidad. Que si podéis ver la película, por favor, el año 75, director Ken Russell, vedla porque es la película más buena del mundo y más extraña también, a la, par. está, solo ese dato. <laughs> Pam. havíem escoltat eh, Behind Blue Eyes de The Who i hi ha un grup de la vostra llista que podem associar amb The Who és una relació que hem fet una mica patillera però bueno, ens hem fet venir bé. The Who té, té un tema que va ser versionat per un dels vostres referents diguéssim que més moderns és un grup de rap metal sorgit a Florida l'any 94 Sí, sí, bueno, en el vídeo, el, el videoclip, el prota es fot un muerdaco amb Halle Berry, sabeu de, de qui parlo? Sí, sí, Catwoman. <laughs> no, ella sí, Halle Berry sí, però quin no, grup no, parlo? No és de, eh, la peli de Gòtica? Sí, és esa, és esa. No, si, els Limp Bizkit, potser. Parlàvem de Efectivamente, de Limp Bizkit. Culpa mia. No, bueno, a part de de que jo a mi, com soc, bueno, m'agrada buscar ritmes molt, amb molt de groove a la bateria, perquè m'agrada molt, així, molt funky, molt tal. Soc de pocs ritmes, jo porto poc temps tocant la bateria, però sempre grups com, com Korn o com Limp Bizkit tenen ritmes de bateria que tenen molt, molt de groove i molt tal, sense ja comptar grups com, com Pantera o Lamboflot, que són més xitxeros però bueno, pues doncs això, Bizkit m'agrada molt per això que fan, que a mi el rap com, com a rap en si no m'agrada, però amb, amb banda així, amb metal de fons, no metal com fan ells, pues, i, tenen, i tenen un DJ i tot, i, i barreixen, i fan una barreja molt psicodèlica i molt tal, que a mi m'agrada molt per pues, el que fan, això. Referent al videoclip aquest que comentàvem, mmm, amb qui us molaria fer un videoclip així per l'estil? <laughs> Amb, amb inclos, eh, claro. Per l'estil, como el de la Harley Berry, vols de, del Con Alberto Chicote. <laughs> alguna altra... Secundo la moción. <laughs> alguna otra opción? Aparte de Chicote? Mm. Con el Mateo. Con el Poco, por favor. <laughs> por favor. <laughs> Pogo, si lo escuchas, ya sabes. Mariano, que, que te conocemos, <laughs> vente a hacer un videoclip. Doncs per acabar amb les influències de, del grup que entrevistem avui, els Chondes, escoltem a Limbizkit, aquest grup de rap ha sorgit també de l'escena underground americana i que porta ja milions de, de discos venuts situant-se així com un dels grans de, d'aquest gènere, doncs potser amb Linkin Park o Soulfly. Escoltem Limp Bizkits amb una versió, també versionant a George Michael amb Fate. Oh, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Well, it takes a song and baby. I'm showing you that door. Ron Gotta have showing you that door where I gotta have amb aquesta cançó es demostra el que deia jo de que, de que Limp Bizkit tenen, tenen molts canvis i te la, te la peguen de cop. Estàs tranquil·lament sentint la cançó i, i pum, i et deixen. Pues et deixen en, en bragues o en, o en picardies, com dèiem abans. És el moment de l'atac de preguntes. Atac de preguntes! Bé, aquesta petita secció que tenim aquí a Estat Emergent requereix que mm, prengueu una postura una miqueta més activa, eh? us apropeu una mica cap, a, cap al micròfon perquè la història és la següent. Jo us faig una pregunta i em contesteu si voleu en aquest ordre. Comencem per aquí, acabem pel Dani. El primer que us vingui al cap, val? no s'hi val pensar. Ha de ser una cosa rapideta, d'acord? Sí? Preparat? Ah. Quina és la millor música per despertar-se als matins? Clàssica. Eh, eh... Passa palabra. Los tonos del mòbil. Death metal del, del mestrallero, de la hòstia, que et desperta de cop segur. T'agradaria sortir en un vídeo de... Mm, eh, los Rolling Stones. David Bowie. De los Mojinos. Electric Six. una colaboración... am Mojinos. Eh, Maroon 5. no sé quiénes son, pero es lo que se me ha venido a la cabeza, ¿eh? <laughs> ¿Colaboración? ¿En qué, sentido? <laughs> Estás hablando de música, de tráeme un, una, un trina, un tan. No entiendo la colaboración. Opez. Txan, txan, txan, Ui, ui, ui, ui, M'he trabat. Vale, ja està. Doncs seguim. Amb quin músic voldries, doncs, parlar durant molt mogollon d'hores? Steve Vai. Bruce Springsteen. Michael Ackerfeld. La leche. <laughs> Por jo la leche. estaria amb el, amb el Mateo. No estaria hores parlant. I un grup amb qui, amb qui sortir de festa fins, fins les tantes? Oh, oh. oh. Los Ramones. Janis Joplin. Jodido karma. Crack del 29. Un local de Barna un posin buena música. Cualquiera de Marina. Sala Apolo los jueves, ¿ves? Cupcake se llama. El de la música la ochentera, eso. Sí, creo que es el jueves. Sala Poro. L'Oncle Jack d'Hospitalet, que bueno, és un bar que, que fan, bueno, posen molt bona música i a més hi ha concerts i petitets a, de grups que fan versions o, o no, molt, molt bones. Jo diria Apolo també, però els dimecres que posen reggae n'hi han, ni han hagut concerts de, de Mystic Soldiers o de General Levy que han estat molt bé. Putos, putos miércoles. Putos miércoles. A, a vegades nosaltres sortim d'aquí i hem anat. Mi hermano va todos los miércoles, todos. Es, Jo me'l vaig trobar, és, és, és cert. Aquí, el seu germà. El seu germà me'l vaig trobar. <laughs> El cantant o la cantant més sexy de tots els temps. La gorda. De los chondos. Kylie Minogue. David Bowie, o sea, no hay nadie más sexy que David Bowie. Mm. Ahí lo dejo. tanto masculinamente como femeninamente hablando. O, George Michael. No nos olvidemos de George Michael. Arturo Valls haciendo de Shakira. ¡Oh, sí! De Rihanna. <laughs> ¿Un festival? Download Festival. Bustock 69. Metal Camp. El Resurrection o, el Rototom. Rectifico, Gusto también. ¿Un disc? Toby, Air er, de Jason Becker. Yo diré Northland, que es un grupo de Badalona, que son de, Viking Metal, <laughs> como, como he comentado por aquí. Y no sé, si os gusta el rollo así, yo lo recomiendo, porque son muy buenos y, son de aquí. Cowboys from Hell de Pantera. ¿Un tema? Pasa palabra uno solo es imposible. Pero bueno, diré eh, American Pie de Don McLean. El tema de los cazafantasmas de Ray Parker Jr. Yo el tema de Pokémon donde... Bueno, que sale en Pueblo La Banda, que es la típica musiquita esa con la que se suicidaban los niños japoneses. Pues ese, muy bueno. Pero, pero bueno, bueno. ¿eh? <laughs> un grupo que us <laughs> faci molta rabia. Molta, molta, molta. Nirvana y Pink Floyd. <laughs> Eh, toda la generación de grupos Disney Channel, Justin Bieber, One Direction, niñatillos con pasta. Yo el canto del loco no lo puedo ver, menos mal que se han disuelto, no lo podía ver. Yo dentro de la escena de rock y metal y todo eso no aguanto los grupos de glam metal. no puedo con ellos. Alguna música, alguna cançó, un grup o el que sigui que associeu a un, a un record d'algun moment especial. Astronomy, eh, Astronomy Domine, de Pink Floyd, la, bueno, la primera cançó del primer CD. I bueno, és un, a mi em recorda molt quan estava a casa de la meva àvia amb el, amb el meu pare. I, sí. Love Me Do de los Beatles, primer tema del disco One, que fue el primer disco que conocí yo de los Beatles, que compró mi padre hace un montón de tiempo. Y siempre que ponía el disco, como siempre escuchaba la primera canción seguro, esa era Love Me Do. Y, partan a recordar tu para la tu infancia? Ah, sí, sí, todo aquí. Yo creo que la primera canción que escuché y que me introdujo más al rollo de rock y tal fue Fiesta Pagan. y <laughs> la tengo ahí como marcada desde la infancia. Jo, un record, és bastant recent, una cançó que es diu Ken Hold Us de, de Macklemore, que és bastant nova, i aquesta cançó em recorda el diumenge que va ser el meu aniversari que em vaig despertar a casa d'un col·lega amb aquesta cançó a tota castanya i, i va ser genial, o sigui, <laughs> va ser brutal. Què és el millor que un pot fer abans d'anar-se'n a dormir? mear para no tener que levantarse por la noche? Ah. bueno, mear... nada, ventra, bueno, eso, no al lavabo, yo es que no... Ver una película que no hayas visto antes. Ahí lo dejo. Pam. Viciarte a lo que quieras. Algún juego. También. Y para último, ya donem fi a l'atac de preguntes i us fem la pregunta obligada del programa. Creieu que estem en un estat emergent o d'emergència? D'emergència. <laughs> jo crec que sí. Sí, no, no estem gaire bé i, i salta a la vista. S'ha d'anar fora per, per trobar condicions adients per viure i per treballar. No, no es pot quedar algú aquí i s'està veient. Molta gent amb estudis que està al carrer. Perquè, bueno, vosaltres tot just encara esteu estudiant o ja esteu treballant o... Sí, el que es pot. I com, com ho veieu en el cas de que estigueu estudiant, quan acabeu d'estudiar o quin futur veieu? Yo creo que, que como dice aquí Panda, El futuro ahora es irse, pero no, no creo que sea la solución. Porque no se va a ir todo el mundo. Porque con eso no se va a solucionar, a solucionar nada. Hay que arreglar las cosas aquí y quedarse aquí y... Bueno, y eso. Doncs, dit això, voleu afegir alguna altra cosa? He de dir que triada la, la cançó que està sonant ara per, per la resposta d'aquesta pregunta. Això la, la Marina, que ja pues, es posa a fer cançonetes. doncs, si ja no voleu afegir cap altra cosa, com sempre, doncs amb la opinió dels nostres músics respecte a la nostra societat, diem adeu al programa. Gràcies, Chonders, per haver vingut aquesta nit. De res. Bueno, res. si ens voleu buscar al Facebook i vindre algun concert, és molt divertit. Los Chonders, al mm. Facebook. Molt bé. Doncs també gràcies, Marina, com sempre, fins dimecres que ve. Fins dimecres, bona nit a tothom. I recordar-vos, els que sigueu del barri, amics i enemics dels Chonders, que ens esteu escoltant, <laughs> que aquest divendres al Casal de Joves de la Guinaueta un concert més del Nou Barris Motor Music Festival i esperem doncs, la, la vostra presència. Per avui res més, bona nit a tothom i us deixem ara escoltant l'estat emergent de Chonders fins dimecres que ve. Make all the